pri artefarita intelligentezzo. 1. Kiel nefaculo, cae ne estinte ricevita informoin pri la afero in la lerneio, mis cias tre mal multe pri tio kiel funccias la computado. One diras che cio basigas sur duuma sistemo, de la ciferoi nul cae unu. Sed kiel tio eblas? multae usas computiloin. Eble pli o la duono de la adolescantoi cae plen in la tuta mondo usas postelefonoin au compufonoin. Cium da ili demandas sin ciel tivi apparatoi funccias. Ciam la unua viro al venis al aluno, mi demandis min ciel eblas che une telestiras cosmo vetulilon gestiu satellito. Ciam mi vidis in la 1990 iaroi che homoi, exemple el malproximae insuloi au isolae plagioi, telefonis per posttelefonoi al siae parenzoi au amicoi, mi demandis min kiel tiu eblis. Cai, ne havante tian apparaton, mi envies ilin. Fakte jam antaŭ pli ol cent jaroj oni povis demandi sin kiel eblas ke oni povas paroli per ordinara telefono kun homoj kiuj troviĝas je grandaj distancoj. au kiel eblas ke ronda materia aĵo, tio estas disco, productas muzikon. La du lastaj ekzemploj ne rilatas al komputado mi mencis ili nur por montri che existas multae aferoi qui esas quaso enigmoi por plei multae homoi. Revenante al computado. Dum la lasta iaroi ocazes vera cae rapidega ciferezza revoluzio, tiel che hodiau aceteblas compofonoi qui vi funccias prescao cil computiloi, estas disvolvatae automobiloi cae aliae vetturiloi, cioi vetturas automate, tio estas computile, sem besone chauffeuron ou styriston, cotopo cotopo. Bone, cito estas nur inconduco al mia hodiaua temo, la artefarita intergentetso, AI, pri cio mi legis articolon in Brasile revuo. Post la legado mi sercis in Wikipedia, qui mi trovis texton o cefe informas pri la historio de AI cae iomete pri giai usoi. Di ancau havas retligiloin al quelcae esperantae textoi au blogoi pri tio temo. En unu blogo estas longa, auscutebla, conversatio pri gi. En la podcasta giornalo Radio Scienza, trovizas legebla cae auscotebla texto pri Alfa Go. En la tri aliae blogoi au reteioi de Vanege Esperantujo, Esperanto Blog, cae El Popola Cinio, estas nur legeblae textoi pri AI. En la Esperanta Retradio, la termino artefarita intelligentezzo jam aperis en nau articoloi. Do, cae evidente, plurae factoi cuin mi mencios ne estas novae in esperantuio. Estu quil ein, mi parte resumas, parte traducas quelcan assertoin de la autoroi de la revua articolo. AI estas mal antao la funcciado de search reteioi, de sugestoi por acetoi, de extraordinarae computilae ludoi cotopo. Rilate al search reteioi, viscias che Google trovas en la interreto ene de uno secundo cent milionoin da vortoi, esprimoi, frasoi. Cai rilate al suggestoi por accetoi, sem dube lasta tempe ocasas anco al vi che post ciam vi searches ion en la reto, au scribis prigi, aperas annonsoi pritio exemple reclamo pri voyagioi alla devi menciita loco au pri productoi. Existas la timo che estontece la homaro dependos de AI por fare decidoin quil infanoi dependas de la gepatroi. Dum la lastai quin jaroi, ocases extraordinara evoluo de la technicoi de AI hodiao soft fakte facte povas rigardi la mondon ca lerni per tio cion ili observas. La usona sciencisto necessis quin mil linioi da computae codoi por capabligi programon traduci anglain vortoin en la Portugalan. Nun ni disvolves la AI-on tiele che sulla baso de quincent coda linioi gi analizas milionoi da frasoi de plurai lingvoi cae comparas ilin cun la semanticae equivalentoi de aliai lingvoi cio ebligas pli bonan traducoin, similain al tiovi faritae de poliglotoi. Rimarco mia, bon chance la sciencisto diris poliglotoi, ne traducistoi, char, kiel vi la tiel faritae traducoi ancora esas mal proxime de la perfectezzo. Daurigis la sciencisto. Antaue ni creis ordonoin, kiwin a i obeis. Hodiau ni capabligas la technologion lerni sole. Antau uno iardeco soft capablis capablis nur uno au du tascoin. Nun ni disvolvas versioin qui povas fare quincent taskoin in unu tago cae alia quincent la postan tagon. La proximan semaenon mi daurigos la informoin pri A.I.